Sangwa muri sanze kuri radio dasubiye kubaramutse amakuru tuyahereye mu gisata cy'ubutungane ibyashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa kabiri ko hari abacamanza bakizangonda gonde si iby'imbeshere bishikirizwa n'umushinga manza Fabien Segatwa avuga ko inyuma y'impanuro z'umukuru w'igihugu abacamanza bazobandanya kwica amatwi bakwiye kuzofatirwa ibihano tumukurikire yakuwe kuri telefone na Evariste nziko banyanga Ibiga byose birajana impanuro n'ibihano birajana iyo umuntu muhanuye ntiyumve waheze ukamuhana je nibaza ko intambwe ya mbere yarabahanuye kandi ndamwizeye cyane twese turamwizigiye ni ukuri ariko arakora cyane kandi iyo ntambwe ni nini kandi n'ubwa mbere n'ubwa mbere tubona uwo mushinga umanza yiyamiriza kandi bamwe mu bacamanza bavuga ko eh, binjirirwa mu kazi na bamwe mu bategetsi batamika ijambo fabiano segato akavuga ko abacamanza batamika ijambo bari bakwiye ahubwo gutanga imihoho n'ubutumotegabiri umucamanza bivuga gutyo ni umucamanza ategerezwa kubagutswa umucamanza ategerezwa kugira akaranga ko gushinga ntatekereza gusa ijambo uwo muntu amutelefone ngo gira uko gateza ku mazi ati ibi birahushanye n'amategeko none hagati y'itelefone na hagati y'itegeko igifite uburemere ni ikihe nyamba abona yuko agiye ku umucamanza gukorera ku majambo gukorera ku matelefone yo gukorera kuri ubushake bw'umuntu uyu n'uyu ntaba ari umucamanza byiza yotanga imihoho agumya akorera gutyo naho haba hageze kwabogozwa kuko umucamanza ategerezwa ko umushinga ntahe afise ijambo akorera ku butungane akora ibintu bigororotse kuko ntiyoza guca gonde gonde ngo ni uko yaronse umuntu amukurira umuntu amuwatanika yewe nibaza yuko se barundi nta n'umwe aratelefona ngo urubanza gute bikoresho ndaronka byo ku aba ni bamwe mu bana bari mu biruhuko muri site sobel bavuga ko ubuzima bubi babayemo butuma ata myiteguro ishemeye bariko baragira bakavuga ko atabikoresho nk'amakaye canke amayiniforume bararonka njyewe mu bijyanye no kwitegura kujya ku ishuri sindabibona neza kuko nta bikoresho by'ishuri fise nk'amakaye iniforume isakoshi hamwe n'ibirato nk'ubu iyo batukiri mu gatumba ababyeyi baba bariyunganganije bakabimpereza ariko ariko ubu kubera y'ingorane twaronse nabo babikura nibarima nabyo baronka abadandaza kugira tubironke umwe mu bavyeyi ba bano bana ngo ntabona ingene bagiye kwitegurira umwaka w'ishure buca utangura kuko bugarijwe n'ubukene intundu tugendana akabonge tugendana nk'ubu honyene twaragerageje tuko turirukanga kugira abana baze barafungura bari ngaha kuko tumaze kubona ko benshi batakaza bareka kuja kwiga kubera inzara abaraye ubusa bakiriga ubusa bakajya baheba n'amashuri umuhanuzi wabona amatari w'intara ya bujumbura ajejwe imibano inkino n'imi w'imico kama Symphorien Mancirimisi amenyesha ko uburongozi buzi neza ico kibazo c'imyiteguro y'ishure kandi ko butareza amaboko ikijanye n'ibikoresho vy'ishure nico kigezweho kuba kigezweho rero nitwoca tuvuga ngo nico kibazo giteye ubwoba bwose kidashobora kuba cova mu nzira mu gihe tuzi yuko ngaha anye hatanzwe ifashanyo zitari nke e kandi bakagenda bashima gusa ico bakwiye gutahura no ku mutima wa wundi leta yari bafise ko kare uburongozi bw'intara bwari bubafise ko turazi kari wa wundi cyo gituma rero n'ico kibazo kuba kihari turagisangiye nabo ivyo biruko tugume muri yo ntara ya rumonge nyine aho umugabo umwe wo muri komine kizuka ari mu minwe y'igipolisi cyo mu rumonge kuva kuri uyu w'imana bosco ntakirutimana yagirizwa ko yoba akora urudandazo rw'abantu akaba yafatanywe abana banavuga ko yaragiye kuronderera akazi k'uburimyi mu gihugu cya tanzania mu kigo fvs abagenzi b'abana mu rumonge basaba ko ibihano ruhasha byofatwa jean pierre misago amakuru ava mu kizuka akemezwa n'igipolisi mu rumonge avuga ko nta karutimana bosco yafashwe kuri uyu w'imana yegeranije abana b'abahungu bo muri zone kizuka atanumwe asangiye ababyeyi n'uwundi iyo miyabaga ikaba ifise hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'indwi y'amavuko nk'uko mu gipolisi mu rumonge babishikiriza uwo mugabo yikekwa ko akora urudandazwa rw'abantu yaremereye komite y'umutekano mu kizuka ko abo bana yari abajyanye mu gihugu kibanyi cya tanzania kubaronderera akazi ko kwimbura imyumbati opc de merikiyoro hakizimana arongoye igipolisi mu ntara y'urumonge avuga ko abo bana bose basubijwe ababyeyi babo bavuze ko uwo mugabo yabatwaye abana babo batabizi mu gihe hari amakuru avuga ko muri aba babyeyi hoba harimwo abari bazi iby'urwo rudandaza urongoye igipolisi mu ntara ya rumonge avuga ko umubyeyi amatohoza azokwerekana ko yari abizi azobihanirwa Fulgence Ngabire arongoye ikigo FBS abagenzi b'abana mu ntara ya rumonge we asaba ko ubutungane busoma amategeko w'icyaha kizokwagira abihanirwe by'akarorero bikaba ihutihuti hagabanuka ikintu cy'umwimbo ku gihugu cyose kubera izo z'ikirundi ni nazo bawukoresheje mu kugira ngo bagwize izo zivanze z'ikizungu tubivuze neza buciye bimisha ku rushinge hakavuka inyana zivuka kuri izo nyina ziri ziradandazo hanyuma bakaronka uh, uburyo bwo kuronka izo nka z'ikizungu zivanze batabanje kuza kuvuga bati turazidandara ni ukuvuga rero icyo gisata cya amerasiyo genetike kirafata umwanya utari muto kugira ngo habe imyiteguro kugira ngo bashobore kuronka ibitungwa bike bashobore no kubigaburira genda no mu bindi bihugu nkaraba mu burundi biroroshe ko ibitungwa bashobora gutunganya amagara yabyo atangorane cyane mugabe gishobora kugorana n'ikintu bita nka zijya ndwara z'ibyaduka kubera zijya ndwara z'ibyaduka nazo ziva cyane cyane ku mbibe no kuri ibyo nyine tuba dutegereza kugura ibitungwa bivuye hanze kuko iyo bivuye hanze birashobora kuzana indwara n'akaranda ibyo bikagira ingaruka ku butunzi bw'imiryango yabo fidele tunguhore umunyamabanga ntahigarizwa w'iyo komine ashikiriza kico eh, ivyo bica bigwiza matati mu miryango kuko badaheza ngo bahurize ku ciyumviro cyo kugurisha amatungo y'umuryango w'abakenyezi nibo babeshaho imiryango biciye ku bikorwa bito bito omerandu wayo bazi ko ubwiza buca mu ijosi butagira aho utubikira impunzi ni umwe mu bakenyezi baba kuri uwo mutumba wa kamaramagambo avuga ko ingingo ibuza kwimba inzahabu ituma imiryango yikora ku butunzi isanganywe wowe warayiguze ukabona ujya kurara ubusa ukaronka uwo makeya uguma wayitanze uwo kwemera kuza kuyiba kandi ubifite imata eh barayigura nyene urarusenyura nyene bwiza buca mu izosi ivyo biremezwa na Fidele Tunguhore umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine Butihinda amenyesha ko bituma komine yakira imanza nyinshi kubera baba bamenyereye kwironderera amahera baza barajya bakaba bugayeho bayakura ingaruka zica ziboneka bakerekeza ubwo nyine baca batangura kudandaza ibyo baba baraguze amamatera amaradiyo amamoto n'ibindi bindi ugaca usanga mu muryango induru ziratanguye kwaduka kubera umupapa arimo aradandaza ibintu yari yarazanye kubera ubukene yagiye batabihurizaho n'umuryango amatati agaca atangura duca twakira amatati menshi habaca bajya amadeni batari bwishyure muri iki kiringo ibikorwa vyo kwimba inzahabu byugawe abakenyezi nibo bitwararika imibereho y'imiryango nk'uko vyemezwa na Germaine byukusenge umure baremesha kiyago urumva babatunze kubera ubu baronko utwo badandaza urumva nk'ubu abashinga naho urabona yuko atakintu bariko barifasha cyo kuvuga ngo bagiye kuronderera handi muri zanza habo abakenyezi urumva ko ari baca basigara basuma kugira babeho batunge n'umuryango muri makurumva umugabo yategerezwa kuzana nawe uri umugore ukarondera mugahuriza hamwe misago Etienne arongoye umugwa baremesha amahoro kuri uwo mutumba avuga ko matati arenga ijana na mirongo itanu amaze gutorerwa inyishu kuva ingingo ibuza kwimba ubutare ishinzwe bivuye ku kutumvikana ku kugurisha amatungo y'umuryango hagati y'abawugize muri ubu mugwi w'abaremesha amahoro iyo tubimenye ko nk'umugabo ku matara yahora aryama akayisohoye mu rugo umugore ati ntibikunda umugabo tibirakunda nyene iyo tuhageze tuca tubabaza mu matungo y'ibindi bafise imiryango ishika ijana na mirongo itandatu n'itanu iramaze gukenguruka iki gikorwa iyo bakengurutse iki gikorwa nico nacyo twishimira imiti no kuri bimeze neza kuba iyi miryango ku matatu yari yifitaniye byaragenze neza ingingo ihagarika ibikorwa byo kwimba ubutare imaze amezi abiri ifashwe nayo kuronka amafaranga mvamakungu yo gukoresha bitagoranye biciye mu banki nkuru y'igihugu umuyaga nk'ubutazimvye ni bimwe mu bituma abazana imitahe mu Burundi boroherwa mu kiganiro n'abamenyesha kuri uyu wa gatatu urongo umugwi w'abagwiza tunga bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yamenyeshejeho ugushaka kwa politike nako gufasha Jean Bosco Kalisa avuga ko mu nama yatanguye kuri uno wa gatatu baheza bakigira hamwe ingene inzitizi zose mm, zo kurudandazwa zohava inkuru ya karimanzira ndabyumva ku iradiyo ngo korona virusi korona ni ivo ivo twebwe tubona ibaga tugiye nta ngorane tugiye tukagaruka amahoro ni bamwe mu barovyi dusanze ku mweha wa rumonge ni ukuvuga aho ubwato bushikira buvuye kuroba ni amasaha y'umugoroba bariko baritegurira kwinjira mu mazi ya tanganyika tuganira ibijyanye n'umugera wa kovide cumi nicyenda bobo ngo gukaraba kenshi barabikora mu mazi y'ikiyaga ubufukamunwa nabwo kenshi babwambara ku rugendo mw'ibarabara kugira ngo igipolisi ntikibafate tuvuye mu mazi munyene banuka aba twakaravye nugira aho ndakuramukizara yogufata nayo ngwaye ikintu ceze ngaha ufase nk'urugendo ndakagura nkagasira ku munwa kuko hari mu nzira duhera abapolisi biki mu modoka bariko barakontrola ivy'iwabo ngo zana corona virus utagafise ni mande wewe twikingira gute atanugwaye corona ngaha mu kiro atarumwe ndabona nimba yaraheze yaraheze ntayiriho ngaha mu rumonge twokora uku n'uku twebwe tugiye nta ngorane tugiye tukagaruka amahoro tayari gabriel butoyi aserukira imbere y'amategeko urunani rw'abarobyi n'abadandaza amafi mu burundi asigura ko badasiba guhimiriza abo basangiye akazi ngo bikingire babumvisha ko isuku atari gukaraba amazi mazi ya Tanganyika gusa turagerageza gukurikiza amabwirizwa duhabwa n'ababijejwe twama tuko turabahimiriza tubereka yuko mu bisanzwe amazi badusaba ko dukoresha ari amazi meza y'amabombo kandi tugakarabisha isabune ni ikintu cyo guhoza ko murabona ahantu hakora abantu benshi nko ku biyaga twama tuko turahimiriza twama tuko turabibutsa kenshi gusangira ngo harimwo gusamara niko no bivuga ariko kubera yuko bishimiriza ngo bakaraba kenshi ku munsi iby'agapfukamunwa hari n'aho usanga batabyubara cyane buramatari wa rumonge ntakana ko intara arongoye nayo nyene yabonetsemo abarwayi ba covid cumi n'icyenda ari naco gituma consolateur nitunga asaba abatwara bose ko bobandanya bikingira turazi yuko hari abafashwe bagwaye indwara barakira hanyuma tubahimiriza ko bomenya yuko ico kiza kihari kandi ata muntu n'umwe agomba kuvamo atikingiye rero twandaye twikingira utarafatwa abandanye yikingira kandi abandanya ahimiriza n'abandi bamenye yuko hariho inyifato dutegerezwa kugira muri kino gihe kugira ngo dukingire intara yacu dukingire abarundi dukingire abaca muri ino ntara kugira ngo ntibahave bagwara ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba nabwo nyene bubandanya gusaba abantu cyane cyane bahurira ahantu ari benshi kubahiriza ingingo zo kwikingira ikiza ca covid cumi n'icenda birashika ko umuntu ahitamwo gukora ikibi canke iciza bivanye n'inyungu abikuramwo umwigisha muri kaminuza mu bijanye n'imyifato nziza Theon Tuyisabe asigura ko kenshi iyo habaye ico umuntu atifuza bishika bikamusenikira kuvuga canke gukora ikibi mu gihe azi neza ingaruka abarundi rimwe na rimwe n'ivyo hari igihe abantu bagira amakosa bamubaza ngo barampenze kandi azi neza ko ariwe we yafashe iyo ngingo eh, rero ako gatima umwe wese aragafise mugabo rero ntihagaze umwe wese gufata ingingo ingingo ijana mu kintu ciza akavuga ati iki ni kibi ndagihevye aya majambo ni mabi ndayahevye ivyo rero nico gituma bavuga ati umutima w'umuntu kami ka muntu umuntu rero niwe abaza umutima wiwe hamagakora agakora kubera yakibonye ubwenge bwiwe bwakimweretse asigura ko ibyo bigira ingaruka mu mibereho yiwe eka no mu kibano ko umuntu ameze uko arashobora kugira ibibazo byo mu mibereho yiwe kuko mu gihe uravuga ibintu bidafasha abandi ni ukuvuga uba wafashe intumbero yo gukora ikibi hama ikibi nacyo iyo ugikoze cyamba kibyara ingorane urashobora kurwara mu mutwe cyangwa ukabura iterambere kuko ibyiyumviro ntibiba bipanze neza kugira ngo ushobore gutera imbere mu buzima bwawe kuko hari abantu bavuga amajambo ukibaza ngo inyoni y'ikira aririmba gusa mbwa ugasanga mu nyuma rwa rurimbo rwarushe ruvamo umugambi na cyane cyane iyo nk'abo babiba amajambo mabi iyo bakurikirana ukabona umenga bafitaniye um, umugambi uri hamwe nicyo bita gutegura imitima y'abantu eh, birashobora kugira izo ngorane eh, mu gihe bibandanije bikomeye umuntu rero ngo akwiye kurondera no kuba mukuri ngo kuko ari uwo muti w'udutima tubiri ariko akavuga ko akwiye guhitamo ukuri kubaka kudasambura ubwa mbere ni uko umuntu yobanza kubaho mukuri eh, arashobora kumenya ukuri kandi ashobora gukora ukuri uratora hari igihe umuntu atora nabi ari umwanditsi wa Jean Paul Sartre avuga ati umuntu aguma atora umwanya wose n'utatoye atoye kudatora rero duhamagarwa gutora ukuri tugakora ukuri tukaba mu muri iyo kaminuza tawon tuyisabe abona ko inzego zibijejwe zifise uruhara rwo gukurikirana imvugo zishikirizwa hirya no hino kugira abakinga amabi ashobora kwaduka afatiye ku mvugo zibibugwanko onera mucura kirundi ngo amakuru tuba tubafitiye muri umwanya garukiye ndashimiye mwese mwako muratega biri hamwe na Albert Andwaye mu buhinga bw'ivyuma Vestine utoya ko ndabashikiriza nkabanda bikebanuye bifuriza umunsi mwiza